Hon de bler mout Dar mont vant da gousket Dijon ne Goudran Gout ram, eskuz mar on Bon pizo hon de gara out, kamin alan ke doar ang Ma Made, galen mouz on taxi, sel, ma ton ahe, ale, ken avo Tieno, a noz eus vadit Vant de bler mout Dar ger, mont vant da gousket Dija ne kreiza Gout e ram, meskuz mar maron Bon pizo hon de Gasanout, out, kamin taxi, Made, taxi, Sel, ma ton a he. Ale, ken a vo Ken a vo, a noz eus vadit.